Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Pak nggih jenengan nek dadi tamu. Niki kan tamu to mboten wong dolan ta? Soale nek tamu niku nganggo undangan, nek wong dolan mboten undangan nggih. Nek saged dadi tamu niki kaya tawon. Ampun tamu kaya laler. Nek tamu kaya tawon ki kaya apa toh? tekane jenengan dienteni nek ora do rawuh sing duwe gawe lara ati gitu tapi tinggalane muga-muga nyenengke ati niku tamu kaya tawon nggih nek tamu kaya laler kados napa tekane digusah bareng lunga ninggal reget Lah supaya jenengan iso dadi tamu kaya tawon. Nek jenengan saged maos Al-Fatihah. Nyuwun ikhlase manah ngindungake nganten sing ajeng omah-omah ben diparingi limaah sing maringi Gusti Allah sebab didongake tangga sebelah lindunga nganggo maca al-fatihah niku sing perintah Gusti Allah sing rawuh niki nek percaya nggih alhamdulillah mboten percaya mboten masalah nggih nggih nggih mboten percaya mboten masalah cuma mengke nek tekan tembung iya kanak butuh wa iya kanastain nek purun ditutup lati dibuka hati nek saged ngok jangan ngomong sendiri kula tak mendet kitab suci sing kula simpen nonton jerone ati badhe sambat wonten ngarsane Gusti muga-muga putrane bumur sidah sing namine happy nek wis duwe istri diparingi gampang golek rejeki aja nganti lali salat lima kali bakal kena bilai kowe. Wis kowe ngrungokke karepmu. Kowe budhek ya karepmu. Sing sapa wonge duwe istri lancar ling golek rejeki sebab sregep salat lima kali mesti istrinya senang di hati. Nek istrinya senang di hati Ti sebab suami sukses nyari reje Ki sebab ngopeni salat sehari lima kah Li tahun ngarep muga-muga tukul jabang bayi Tukul jabang bayi Sok mben iso lungo neng tanah su Ci niru sing ngomong iki wis sampean percaya ya kena ora percaya ora apa-apa wong percaya ki ora gampang nggih nggih nggih percaya ya kena ora percaya ora apa-apa ning mangane padha ila hadratin nabiyil mustofa Sayyulillahi lahumul fatihah A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana wab'at fihim rasulam minhum yadlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakihim innaka antal azizul hakim Allahu Akbar inna fatahna laka fatham mubinah liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma nikmatahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima bareng saniki ih dinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin niki tamu gawe bu ngah marang sing duwe omah ndongake putrane le arep omah oh mah pinaring ana gampang golek rupi ya wong wedok atine bu ngah taun ngarep tukul momongan jenenge bocah terus lek iso gawe oh mah lek iso lunga Mekkah mesti wong tuane bunga sebab didongake tangga sebel lah lindunga nganggo maca alfa lah sampean percaya ya kena ora percaya ora apa-apa wong ora percaya ki ya nek dipeksa lara nggih nggih Nggih. Lah niki maaf Pak nggih, jenengan rasah nyawang kula ning mang mirengke kula. Sebab kiyaine wis tuwa. Wong tuwa ki sok disepelekke nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Kula ampun tuwa nek jenengan petuk kula nyawang kula tu. Wa manah jenengan gelo terus lunga terus sing ngarep ngrungokke kisah. Kulo kan iso keloro-loro. Wong aku tekan kene awit jam song, Jam 09.00. Wong undangane jam 10. Betul sama terus ke. Nggih. kulo jam 09.00 pun tuh mriki, Pak. Cuma tak karaoke rungono wonge. ampun nyawang ngangge netra engko ndak kuci wong kiyaine wis ketok tuwa ming mang mirengke nganggo kuping muga-muga mlebu jero ne dodo wong niki dawuh sing maha kuwa sa so, senajan ketoke uripmu reka sa so, nalika ana ngalamdu. du nya kadang-kadang sok dinyek mbek tong nggo ya sementara kowe nrimo tanggamu yo aneh kok ora salat sugih malah ngenyek wong rak duwe ngono kok ya dikeki urip ngono ya Allah ya Allah hmm. lanjenengan pirsa napa mboten pirsa badhe kula aturi pir so, Quran sing kula waca muga-muga sak klimah mlebu jero do do muga-muga sok dipethuk karo donga dituntun mlebu swarga Allahumma amin urip gur ngoyak-oyak dhuwit ora tau mlebu masjid tok bangga mlebune masjid ndang wis dadi mayit ya mesti bingung ke RT ini no wong waras ra tau rene ndang mati gawa rene ora disalatke engko ya nyangkem siji sing kula waca namine surat Baqarah loro surat Al-Fat ndongake nganten niki muga-muga nek wis omah-omah tukul bocah pinter ngibadah ngungkuli sing ceramah nggih tukul bocah sregep ngibadah ngungkuli sing ceramah sebab iki sedulure mursidah diumpama nyangoni ora nyangoni ora apa-apa nggih. Wong karo dulur dhewe nggih ta? Nggih ta? Lho niki ora apa-apa karo dulur dhewe tur pernah tuwa kok omonganmu. Ya kudune sing tuwa nyumbang ya Ri. Iku terserah kok omonganmu. Wong tegel karo ora tegel kok kasing tegel. tegel. Nggih. Enten napa kula maca surat niki muga-muga sregep ngibadah wong tuwane ben bu ngah ila yaumul kiamah. Pun saniki bab jenengan nggih, niki bab sing tuwa. Jenengan nek jagong nganten niki Pak nggih. Umpama jenengan duwe gawe kaya mursidah niki, wong kula ceramah mriki pun ping pindho niki. Sing tengah mboten ngundang kula mbok masalah apa kurang ngerti. Mbok aku ora ngerti. Mungkin bola bali isin ya. Nggih? Nggih. Nggih. Nggih, Pak nggih. Jenengan umpama digawe kaya mursidan iki, bar duwe gawe kemeng pengen berkah napa musibah? Pengen bunga napa susah? Pengen mulya napa rekoso? pengen wani metu ngomah apa telung sasi mumpet jerone omah nek mumpet ya suke utang ngomong-ngomong bar gawe kok ora metu nah, utange akeh kok pengen berkah apa musibah lah niate apa maksudnya aku lah wong ngentekke ragat kok orang ngerti niat ya harus ada entuk nikmat malah entuk laknat to kok ah sampean wis tuwa kok ora pengalaman ora pengalaman kok muni wis tuwa nggih nggih jenengan nek dadi nganten niki supaya entuk berkah manganggo lakon papat eh manganggo lakon lima ben entuk berkah sing lakon papat kena musik musibah. Dadi sing berkah nggih kula dudohke, sing musibah nggih kula dudohke. Karek kowe engko milih apa terserah, wong kuwi dhuwit-dhuwitmu dhewe. Aku ora patek urusan nggih. Nggih. Siji aja nganti jenengan omah-omah berdasar le nyumbang wis akeh. Ki rungokno kupingmu ya. Aku nek ramantu kan rugi soalnya sumbang aku wis akeh. Apa wong mantu ki wong kowe ya dikai panganan. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. ngono ya ngono ning aja ngono maksudnya aku wong wis dikekke kok dieling-eling nek apik ki lalekno ning nek elek iling ilingo kowe ki ngekeki tangga ra kok muni awinge ah, kan tak keki tetangga nopo kaya ngono ah. ah. <laughs> jenengan muga-muga nek duwe gawe nganggo dasar werna pak limo ben entuk mul ya Allahumma siji niatono nyenengke tok niatono nyenengke putra wong tuwa ndadekke nganten a ah, nak niatono nyenengke pu terus sebab nek wong tuwa mesti pengen nyenengke anak ning nek anak urung mesti nyenengke wong wah kuwi bocah nom-nom kupingmu menguang bener betul pak nek anak loro wong tua ndonga muga-muga lek Mario gelang tak dol ora apa ning nek wong tuamu lo ro anakmu ra ngerti agama cangkeme muni mati tak ikhlas no ya ngerti ngono tekak mbiyen kowe siji mang niati nyenengke putra sifat wong tuwa entek bondo ora apa apa wong pancen wis diniati maksudnya aku jadi mursidang kok nek kue buka kotak itu rasa piro kue rasa ngomong be tonggo kok ah, ngerti orang ini orang ngundang pak Dibarang barang loh lah sing apa ngundang ya sopo kok ngaku kue ya nyanggonku dewe kok siji niatana nyenengke putra Sipat wong tua kudu nyenengke putra tapi kowe putra kudu iso mbales karo wong tua dirabekke entuk kempling kaya ngono eh kowe nek ora mursidah ra iso Allahumma loro nyenengke tangga nggih nggih nyenengke tangga Mbok sebab entek-entekane menu. So mesti nyusahke tong. Nggo nek wis munggah bandu, so sing repot mesti tangga ora ngandel omong aku buktekno. Dadi nek kene katutan wong sugih sing ora apik mbek tangga kelakuanmu lek owah ana. Saurunge nyawamu lunga. Sugih rong dina nek kaya iya iya. Wong Avanza mesti nek wis lunas sik. Eh, Petuk tangga ora tau roh roh Padahal melarate aku ngerti lho, Lek. Mlebu rene kang aku ya meleng nglebok-nglebokke barange kok. Saiki sugih kok kaya ngono. Kok terus picek iki lho gumun. Petuk aku ya mung klakson karo ngene. Sakit aku. siji nyenengke putra loro nyenengke tangga nek ngantek kowe ora ora tau nyus ora nyenengke tong nggo nek sok ben lanyawamu mulu. ngo sing arep teko ki yo rasa-rasen aku nek kelingan uripe lho lek arep mangkat ki wegah nate berhubung kok nek ora mangkat ora ana ning mendem tiwas ngambon-amboni ya piye meneh siji nyenengke putra loro nyenengke tong nggo ping tiga napa nyenengno agama maksudnya aku <laughs> Bapak enggak paham-paham sih anak mbok senengke tangga mbok senengke agama mbok sepeleke kowe iki njaluk dadi urip apa eh Ya mbok <laughs> babaran rak berjanjen omai gedek dadi gedong rak syukuran pangkat ndek dadi pangkat dua ya rak lali mbek tonggo kwi kwi kwi urep gambar apa ya Allah hmm. kula ngomong agama lho pak ngomboten ngomong islam lho pak Nek Islam niku mesti agama, ning nek agama ya mesti Islam. Lah karep kula ya Islam itu maksudnya aku. Mula nek nikah mesti kawin, ning nek kawin nurung mesti nikah. Dadi nek nikah ki ana undangane karo sesine. Masa kawin golek sesi? itu maksud aku kamu nggak ngerti-ngerti sih. iki konangan iki aku siji ngang siji njenengan kula dongake nyenengke putra loro nyenengke tong go telu nyenengno agama tanggamu ki ben melu seneng maksudnya aku lah perkara ana sing ora seneng ya dijak seneng kok wong le seneng ki urung ana ning ngejak kok masalahe kok Jajak-jajak sing ngejak aku ya mesti seneng dek nene kok. Siji diniati nyenengke putra, loro nyenengke tong, nggo telu nyenengke ago, ma papat sok diketokke janur sok ana orkes keroncong sok ana dagelan sok ana apa niku nyanemine nyenengke budaya. Nyenengke budaya itu lambang bang sahak manusia sia ndak boleh diganggu gugat ah, hmm. dan nek bola balik ngomong ngono engko terus ramai apa kamu nggak paham sih ping lima golek ridane sing maha kuasa Allahumma amin wis saiki karo tak ngoroki kupinge ngantene kuwi kuping go ditememplekke ning nggon kaya ngono tok. Mandep rene. Guyang-guyu mbok anggap aku apamu. Bangun rumah tangga karo bangun rumah beda apa padha happy? Bangun rumah tangga karo bangun rumah tembung ki beda apa padha kowe ki ndek bojoke kudu iso mbedakake bojomu karo udu wong lanang kok ora iso mbedakake bangun rumah tangga karo bangun rumah menurut ilmu kupingmu beda apa padha beda Nek bangun rumah kuwi materiale 5. Siji bata, loro pasir, telu kapur, papat semen, diaduk nganggo banyu, ditata tukang jenenge tembok, angger kuwi didit, iso. Tapi karo putrane Pak Pak siapa? Sutano, kowe agak arem bangun rumah tanggal lah terus materialmu apa? kowe karep ngopeni anak wong aja guyon lho <laughs> lah ya go cengengesan tok to <laughs> lah wong arep ngopeni anake wong kok materiale ora ngerti kok wani lho edan tenan <laughs> bocah saiki iki bocah saiki kur gegeden karep randi ragat Diterangke mboten? Diterangke mboten, Pak? Sing sapa wong iso mbangun rumah tangga, mesti iso mbangun rumah. Ning nek iso mbangun rumah, belum tentu bisa mbangun rumah tangga, tapi mengawali membangun rumah dari mbangun rumah tangga, ngono lho. Kula taun 74 kula mbangun rumah tangga. tahun swidak enam kulo iso bangun rumah berarti barang siapa bisa bangun rumah tangga mesti bisa bangun rumah tapi nek iso bangun rumah belum tentu bisa bangun rumah tangga wong omahe lima pegatan akeh kuping murah krungu nah, berarti kowe ora tau maca Quran kowe <laughs> maksud aku aku <laughs> mending ngono eh omahe lima tapi pegatan niku namine iso bangun rumah ning ora iso bangun rumah tangga hmm. kowe aku tekan kene awan-awan tak lakoni panas-panas tak rewangi happy Muga-muga kowe iso mbangun rumah tangga terus sok ben iso mbangun rumah terus iso pergi ke Mekah kaya Pak Dimu sing ceramah kuping mrungokno. Domblang domblong kaya ngono. Berarti ini bang kene ngono. Amula kiai ora sangon yang ngomongane ngono. aja nganti jenengan bangun rumah tangga berdasar r 31 b rumah tangga murasido berkah malah bu brah wong tuamu jenenge mursidah su sah dikeplok tangga sebel lah mesti selot suwe jadi jenazah sebab wong anak le dadi nganten niate salah maksudnya aku aja nganggo dasar R31B kowe ngerti karepku R31B ra ngerti kowe bocah saiki ya kowe to ngertine mung modal seneng to ae ngoyak-ngoyak wong tuane aku dhisik dadi ngener ra ngono kuwi kok golek ra gedhe kok Aku soalnya serang di uang tua Pak Sambat mbak sopo. R3 1B terangkai betul pak. Siji ojo nyawang rogo garis miring body. Wes kilanangan tuwa rungono. Wes. Wes ben ben rodok mesra sithik. Nek wong omah-omah nyawang rogo, rogo ki iso ringkeh maksudnya aku. <laughs> Aja nyawang rupa, rupa ki iso maleh. Dadi wong ayu ki modar ora cekempling kaya ngono kuwi. Wong wong wedok saiki kaya kendaraan Jepang, ora pinter ngopeni cepet remek kok. Asline iki wis rusak tapi dempulane kandel. <laughs> Nggih. <laughs> Kuwi nek ora diragati ya ora ana rupane ngono kuwi. Lho, bener mboten, Pak? Aja nyawang raga iso ringkih, nyawang rupa ki iso malih, maksudnya aku. Ah. Raga ringkih, rupa malih, mbayangke rasa ki iso sudah. rumang sama nggak ruang yang aku ayu enak oh uang ayu bosok ya ke <laughs> soalnya kokian sing nganggu <laughs> walah ya Allah barang dirubung laler gane larang uh. <laughs> rumang sama teh urung pengalaman gue lek aja nyawang raga ring nyawang rupa mah mbayangke rasa suda mula wong Jawa nek dadekke nganten anak ila-ilane wong Jawa ngarep ana wite tebu nek wong Jawa maknane tebu ki anteping kalbu wis nek karepmu bathuk padha tapi penemu tetep beda nek aku tebu ki ora anteping kalbu nek tebu ki aku ya Wong wedok kuwi nduwe sifat kaya tebu dicecep terus mesti sepong. Nek ra ngandel ya njajalong. Wong tebuku sing ora ana kae ya wis sepong. <laughs> Wis ora saisin. Lah aku ki wis tuwa kowe njo guyon lho. Wong eh, Wong jare wong wedok ki nek wis umur 75 ana rupa tapi ana ora ana rasa kok. Loh, aku mung jarene kok. Aduh, ya yawa. Aja nyawang rogo ring, nyawang rupa ma, mbayangke rasa do ngesir bondo keloro, loro orang ngandel jajalo. Wong-wong wedok ki cirine loro, tidak perlu kata tapi perlu harta. Itulah wanita. muneora ora munafik kowe. Mani, gua anggap aku wedi mbek kowe masa kiai wedi mbek wong lah sing ngundang sapa? ketek ora ana ketek pengajian. Wanita itu tidak perlu kata tapi perlu harta. Keciri kedua banyak bicara. Jadi gue nek di bojo kok kan ngomong wis maklum. Soalnya nek wong lanang keturunan Adam, Adam mesti mingkem. Adam. Hmm. Jadi nek kelompokmu keturunan Hawa. Hawa ki kon mingkem ya rada angel. <laughs> Kowe muni Hawa, ora iso to mingkem Hawa. Mula wong Jawa nek ndadekke nganten anak ila-ilane kan sok dulang-dulangan ta, Pak. sok dulang-dulangan ta? Nek pranata cara Jawa dulang-dulangan le nani nggon bathuk kene le mikir tandha tresna sakarepmu. Jenenge bathuk padha tapi carane mikir beda. Jenenge kantong padha tapi carane ngerogoh <laughs> Espen. Bener-bener, Pak? Nek kula ngarani wong Jawa ndadekke nganten anak dulang-dulangan nika, sing dulang mesti sing lanang sik. Bener pinten? Niki wong lanang kudu tanggung jawabnya, rejeki ku kupen. Terus sing wedok dulang genti nyo ratak pangan dhewe. Kowe yo melu mangan. Remang sama aku dadi bojomu kan penak men ngono ya. arep melu mangan sego sakpuluan ya tak rewangi nyumet kompor gas. Ki engko nek jeblok sing mati ya aku sik. Muni ora? Ki arep metu sego iki. Tokno saene ngene-ngene. Aku tak mulai. Gue gampang Dik. deh. Sangonan arisan. siji nek tanda nek ndulang kok sing ndulang sing lanang sik manane nyor rezekiku pe mula nek omah apik sing kondang wong lanang nek omah resik sing kondang wong wedok kudung rapat. salat ajek diutang mumpet salah kene nake aja karo bojoku engko ndak mare geger iki wong lanang ra melu-melu oh, la lambemu Oke, wong wedok-wedok jawab, burung itu sego. Jenengan niku riyen dipek napa ngepek? Sing jawab wong wedok wong lanang nyocoke. Dipek napa ngepek? Ditakokke napa nakokke? Dilamar napa nglamar? Ditukoni napa nukoni? Ditukoni napa nukoni? Lah kok gelem goblok? Wong wedok kok gratisan. Ditukoni napa nukoni? Dukoni. Dijak napa ngejak? Dijak. Lah kok nanggung utang? Weh. Sing duren duren, sing roti roti, sing biyen biyen, sing saiki saiki. Nek wong wedok ndek utang ya ngomong sama suami ya ri. Soale denene kan sing ngejak ya ri. Nih, eh, saiki kelompok kupluk ireng. Ki metu sop, gua metu sego. Rasa deg-degan. Aku tak ndelok wong mangan bae, aku ra melu mangan. mosok mosok kiai ngrusop sop <laughs> kiai ras raka nek omah apik sing kondang wong lanang nek omah resik sing kondang wong wedok mula nek suami punya nyah tukul bu cah kudu mikir gawe ke omah maksudnya aku hmm. nek wong lanang duwe nyah tukul bu cah kok ora mikir gawe o mah kuwi sing lanang sing salah kuwi termasuk lanangan kucing yori kucing kae yo duwe anak tapi omahe ngendi aku kan nurung ngerti aku wis umur 75 tahun tapi omah kucing aku kan nurung ngerti Mula sing jagong mriki muga-muga aja nganti entuk predikat lanangan kucing. Anak pating tlecek ning ora mikir omah. Ngono kok ya urip ya. <laughs> Astagfirullahal siji agamane po do nganggo rasa tresna no kena diperca ya nek wis omah-omah tak dongak kendri Ma niku pun paringane sing Maha Kuwasa. Jare wong Jawa nek urung entuk lekno, nek wis entuk remno sing dipet. Allahumma amin. Pun jenengan kula takoni, mengke jenengan nek kondur kepingin dadi tamu terpuji napa tercela? Lah tandane terpuji napa? Nyumbange akeh ngono mesti. Tandane tamu terpuji tiko. Siji ora entuk ngrasani suguhane. pahit legi seger rasah nyenggol kancane bu sopo enak ya bu enak ki rasa mbok omong ki ya nek ilate dene nek waras nek loro ilat loro kuwi apa wae enak dadi ra loro dadi ra enak wong ilate loro siji ora entuk ngrasani suguh ne ping pindho mboten entuk ngomentari ngantene kuwi wis tir padha irenge wis sir padha senenge jenengan menengok wae ping tiga engko nek kondur pamit aja pating gleser karepe dhewe iki dudu warung nek warung ora pamit rapopo apa-apa wong wis diitung <laughs> ning nek tamu sing apik mlebu ketok dadane mungkur ketok ge gere layu kalifu wa nafsan ilawus aha sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa mursidah madhep rene mur aku wis kesel wong ngawit jam songo mau mur aku nek ora tresno kowe tak tinggal lu ngomur Tapi aku njogo prajamu. Tak keri-keri tak enteni nek nganti aku ora teko terus kowe lat cuci muka piye mur. <laughs> Jenengan kula jak maca Al-Fatihah panggih. Mengke nek tekan ihdinas siratal mustaqim jenengan meneng terus nirokke nggih. Ila qadratin nabiyil mustafa sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sing isa nirake sing ora isa sep dintekke. مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب خير حق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته likulli hauli minal ahwanil muntakimi ya rab Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma ma ya wasi ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima alhamdulillahi kamdan syakirin alhamdulillahi kamdan naimin allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam Rabbit alni ani sholati wa min durriyati Rabbana wa taqabbal du'a Bana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ambon disilahkan sampai jam 4